บุกทูสามสิบเก้า นี่โอชาร์รถเสีย ปัญหาเม e r med b ปั๊มถัดไปอยู่ที่ไหนคะ h v o เ er den nærmeste tankstation ยางรถของดิฉันแบนค่ะ Jeg har et punkteret dæk. เปลี่ยนยางรถให้ได้ไหมคะ Kan du skifte hjulet? ดิฉันอยากได้น้ำมันดีเซลสองสามลิตรค่ะ Jeg har brug for nogle liter diesel. ดิฉันไม่มีน้ำมันเบนซินแล้วค่ะ Jeg har ikke mere benzin. คุณมีแกลลอนน้ำมันไหมคะ har du en reservedunk? ดิฉันจะโทรศัพท์ได้ที่ไหนคะ Hvor er der en telefon? ดิฉันต้องการรถลากค่ะ Jeg har brug for en bukseringsservice. ดิฉันกำลังหาอู่ซ่อมรถค่ะ Jeg leder efter et værksted. เกิดอุบัติเหตุ Der er sket et uheld. ตู้โทรศัพท์ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนคะ Hvor er den nærmeste telefon? คุณมีโทรศัพท์มือถือไหมคะ Har du en mobiltelefon på dig? เราต้องการความช่วยเหลือค่ะ Vi har brug for hjælp. ตามหมอให้ทีค่ะ Ring efter en læge. เรียกตำรวจให้ทีค่ะ Ring efter politiet. ขอดูเอกสารของคุณหน่อยค่ะ Dine papirer tak. ขอดูใบขับขี่ของคุณหน่อยค่ะ Dit kørekort tak. ขอดูทะเบียนรถของคุณหน่อยค่ะ Bilens registreringsattest, tak